не прийшла за Миколою Рубцовим. Із вікна ресторану лине світло болотне. Від асфальту до зір заштрихована ніч снігопадом. Сніг глухий, онімілий, байдужий, холодний. Наді мною, рікою, далеким застуженим садом. Божевільний, нічний, вздовж парканів зубатих, я лякаю людей. Що болить? Чом не спиться мені? Ти й раніше у мене з'являлась нечасто, а тепер не прийшла взагалі. Світло б'ється, отруйне, зелене, болотне, сніг і сніг без кінця, наче спогад глибокий. Сніг глухий, онімілий, байдужий, холодний, мертвий сніг. Ти коли повернеш мені спокій?